بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ومتى كان فاء افتعل صادا أو ضادا أو طاء أو زاء قلبت تاؤه طاء فتقول في افتعل من الصلح اصطلح إلى الآخر Evet. İzzi'den 16. dersimize geldik. <clears throat> Diyor ki ve meta ne zaman ki ne zaman ve meta ne zaman kane olursa fa'u ifteale ifteale babında olan bir fiilin ifteale kalıbında yani sülasi mezidu fihi ifteale kalıbında olan bir fiilin fa'ul fiili fa'sı meta kane fa'u ifteale ifteale kalıbındaki bir fiilin faul fiili yani ilk harfi olursa saden sat olursa ev daden veya dat olursa ev taen veya t olursa ev zaen veya z olursa mesela salaha salaha fiili veya saluha fiili salaha yaslahu e, salaha yasluhu saluha yasluhu fiil var bunun ilk harfi sat diyelim ki bu iftiala kalıbına geldi oldu istalaha istalaha veya darabe fiili hani diyor ya faul fiil dat olursa ifteala kalıbına gelse ve faal fiili dat olursa. Mesela darabe ifteala kalıbına gelirse ne olur? İd tarabe. İd tarabe olur. Tarada fiili mesela olur. İt it tarada. Zaleme fiili de olur. İz teleme. İz teleme. Evet. Şimdi durum ne olur eğer böyle olursa? Tekrar ediyorum. Ve meta ne zaman ki kana olursa fa'u iftaale. İftaale kalıbındaki bir fiilin faul fiili faul fiili ne olursa sat, dat, tiz, bunlardan biri olursa. Kulibet o zaman şöyle olur. Kulibet kalbedilir, çevrilir. Kulibet çevrilir. Ta'uhu o ifta'alenin ta'sı İfteale kalıbındaki o T var ya fa'dan sonra gelen T. O T harfi çevrilir. Neye çevrilir? Ta'en T harfine çevrilir. T T harfine çevrilir. İnce T kalın olan T harfine çevrilir. Niye? Çünkü dilde kolaylık olsun diye. Çok sakildir, çok ağırdır. Mesela işte örnek verir. Fetekulu dersin. Fetekulu dersin fi ifteale. İfteale kalıbındayken. İfteala kalıbında. Mines sulhi. Sulh fiili mesela. Salaha yasluhu. Bakın. Salaha yasluhu. Bunu ifteala'ya getirelim. Ne olur? İstalaha. Bakın. İstalaha. Sat kalın te ince. Kalından inceye geçmek zor oluyor. İstalaha. Beklemek lazım. Çünkü dil kalında alışıyor. Kalın harfe alışıyor. O kalın harften ince harfe geçmek için duraklamak lazım dilde de duraklamak sıklettir, ağırlıktır, kekemelik gibidir mesela. Hani bir insanın dili ağır olduğu zaman ne yapıyor? Takılıyor dili. İşte dil sapa sağlam da olsa böyle ağır kelimelerde dil ne olur? Takılır. E, dilin akıcılığı önemlidir. İnsan konuştuğu zaman takılmadan akıcı olarak konuşmak önemlidir. Her dilde olduğu gibi Arapçada da telaffuz çok önemlidir. Eğer biz bu T'yi mesela çevirmesek mecbur böyle böyle telaffuz edeceğiz. Diyeceğiz ki istalaha. Bakın takıla takıla, zorlana zorlana, ağırlık çeke çeke konuşacağız. Diyeceğiz ki is telaha, is telaha. Ama ne yapıyoruz? Faul fiili sat olduğu zaman, iftiale bağına geldiği zaman o t harfi t'ye çevrilir. T harfi t'ye çevrilir. Olur ne? İstalaha. Bakın kolay. İstalaha. İkisi de kalın ya. İstalaha deyip geçiyoruz. İşte istilah kelimesi buradan geliyor. Hani diyoruz ya filan şeyin istilahi manası. Kökü salahadan geliyor. Salaha e, iyi oldu, uygun oldu e, manasına geliyor. Salih oldu. Hani diyoruz ya salih, salaha, salih aynı kökten. Salaha yasluhu yani bu iyidir, uygundur. Salaha uygun oldu, iyi oldu. İstalaha ise tabi barıştı manasına veya ittifak etti manasına geliyor. İki mana da geliyor. İstalaha barıştı veya ittifak etti. Bir konu üzerinde iki veya ikiden fazla kişi ittifak ettiler. Zaten istilahi mana da buradan geliyor. Hani o dilin şey o e, herhangi bir ilmin veya herhangi bir sanatın ehli bir mana üzerinde ittifak ediyorsa bir kelimeyi herhangi bir manaya bırakma hususunda ittifak ediyorsa o oluyor istilahi mana. İşte istilah oradan geliyor. Evet, istalaha barıştı manasına geliyor. Bir de ittifak etti. Mesela istalaha sarfiyyune, sarf uleması ittifak ettiler. Neyin üzerine ittifak ettiler? Şu kelimenin şu manada gelmesinde ittifak ettiler. Veya nahu uleması veya e, diyelim ista, istalahat tıbbiyyune mesela. İstalahal hükemâ'u mesela. Hükema, hakimler e, veya tabipler e, bir şey üzerinde istalahal atibbâ'u mesela. Tabipler bir hususta e, ittifak ettiler. Bir kelimenin şu manaya gelmesinde ittifak o oluyor ıslahi mana. Neyse bu konumuzun dışında demek ki salaha ifteala babına geldiği zaman oluyor istalaha. Demek ki istalaha oradaki ta t'den gelme. Aslında istalaha idi. İstalaha. Ve mined darbi. Mesela darabe yadribu. Darabe vurdu, dövdü, yadribu vur, vurur, döver. Bunu ifteala babına getirdi, getirdiğimiz zaman ne oluyordu? İdd terebe. Bakın ne kadar zor. İdd terebe. Dil takılıyor duraklıyor. İnsan kekeme gibi zorlanıyor. İdd terebe, iddı terebe. Siz de deneyin mesela. Vat kalın. Kalın okumak zorundasın. İdd iddı. T ince, onu da ince okumak zorundasınız. İdd terebe diyeceksiniz. Zor olduğu için T'yi T'ye çeviriyor Araplar. Oluyor ittarabe. Bakın kolay. İttarabe. İkisi de kalıntı olduğu için ittarabe diyoruz. Darabe vurdu, dövdü manasında. İttarabe ise sarsıldı, sallandı, titredi, ızdıraba girdi. Yani acı çekti bu manalara geliyor. Hani ızdırap diyoruz ya Türkçe'de. Falan kes ızdırap çekiyor. Izdırap. İşte ızdırap ittiraptır. Arapçadan gelme bir kelimedir. İşte ittırap budur. Bu ızdırap ittiraptır. İttarabe sarsıldı, titredi, e, sallandı, acı çekti. Acı çekti yani e, gönlü e, incindi bu manalara geliyor. ızdırap. Evet ittarabe. Ve minet tardi. Tarada fiili ise tarada kovdu manasında. Kovdu, tarada. O da oluyor it tarada. Bakın it tarada oluyor. T kalın, T ince. Okumakta zorlanıyoruz. It. It. It tarada. Bakın it tarada. İşte bunu da T'yi T'ye çeviriyoruz. Oluyor it tarada. Şimdi tarada kovdu manasında tard etti, kovdu manasında. İttarada ise yani bunun iftial babına gelen manası ise ittarada belli bir düzenle sıraya girmek manasında. Belli bir düzene girmek, belli bir sıraya girmek, e, peş peşe e, düzenli bir sıraya, peş peşe düzenli bir sıraya girmek manala Bu manala geliyor ittirad. Hatırlarsanız emsilede, emsile okuduğunuz zaman emsileyi iki bölüme ayırmıştık. İki bölüme ayrılıyor daha doğrusu emsile. Bir emsile-i muhtelife, muhtelif örnekler. Bir de emsile-i muttaride. İşte ittirad budur. Muttaride ittaradeden geliyor. İttarada yattaridu, muttaridun ismi fail. Emsile-i muttaride yani belli bir düzene sıraya girmiş örnekler. Yani Nasara'nın çekimi mesela. Nasara, Nasara, Nasaru, Nasarat, Nasarata. Bu muttaridedir. Çünkü aynı aynı örneğin, aynı misalin e, çekimidir. Belli bir sırayla, belli bir düzenle çekimidir. Nasara, Nasara, Nasaru. Ama diğeri Nasara, Yansuru, Nasara o muhtelifedir. Farklı farklı. Mesela Nasara'dan atlıyoruz, madiden atlıyoruz mudara, e, mudara'dan atlıyoruz e, maslara, maslardan atlıyoruz ismi faile, ismi failden atlıyoruz ismi mefule. O muhtelifedir, farklı farklı. Ama Nasara, Nasara, Nasaru, Nasarayat, Nasarata, Nasarana orada mutaridedir. Hep maziyi çekiyoruz. Mazinin müzakkerenin müfredini, tesniyesini, cem'ini, sonra müennesinin müfred, tesniye, cem'i, sonra muhatap müfrede. işte o muttaride oluyor. Belli bir sıraya giriyor, belli bir düzene giriyor. Evet. Ve minez zulmi, zaleme yazlimu. Zaleme zulmetti, yazlimu zulmede. İztaleme oluyor. İztelemedir. Yine z kalın, t ince olduğu için t'yi ta'ya çeviriyoruz. İztaleme oluyor. İzteleme iken iztaleme oluyor. Ve kezalike yine böyledir sairu mutasarrafatihi. Diğer çekimler de öyle. Mutasarrafat yani çekilenler. Çekime uğrayanlar. Yani sarfa, değişmeye uğrayan. Yani sadece mazi değil bu. Mesela bunun mazisinde teta'ya çevriliyor değil. Mudara da aynı. Mesela istalaha yastalihu. Bakın yastalihu. Mudara'ında da öyle. İstilahan maslarında da öyle. Mustalihun ismi fail, mustalahun ismi mef'ul, istalih, emir, la tastalih, nehi hepsinde öyle yani. Li yastalih mesela emri gayib, la yastalih, nehi gayib. Hepsi ismi mekan, ismi zaman ne olursa olsun hepsinde böyle. Yani T taya çevrili olacak. T taya çevrili olacak. Evet. Ve kezalike yine böyledir. Sairu diğer متصرفاته دير شاكملر متصرفاته دير شاكملر دولة نحو اصطلح يصطلح اصطلاحا فهو مصطلح وذاك مصطلح والأمر اصطلح والنهي لا تصطلح بخن اصطلح ماضي يصطلح مضارع اصطلاحا مصدر فهو مصطلح اسم فاعل وذاك مصطلح اسم مفعول والأمر أمر اصطلح اصطلح أمر والنهي لا تصطلح بنلار هبسي بولا ومتى نزمان كي Kana olursa fa'u ifteale. İfteale kalıbındaki bir fiilin fa'sı. Olursa ne olursa dalen, evzalen, evzaen. Faul fiil bu sefer. Faul fiil, geç bir öncekinde de faul fiildi. Ee, bir öncekinde faul fiil sad, dat, t veya z olursa ne olurdu? T, t'ye çevriliyor. Peki bu sefer fa ne olursa dal, zal veya zeyn olursa. Dal, zal veya zeyn olursa ne olur? Z harfi olursa ne olur? Diyor ve meta kana fa'u iftaale dalen ev zalen ev zaen kulibet çevrilir ta'uhu o iftaalenin ta'sı çevrilir dalen dal harfine çevrilir fetekulu dersin fi iftaale iftaale kalıbındayken mined der'i mesela dere'e dere'e men etti def etti manasında dere'e def etti kovdu engelledi manasında dere'e dere'eyi iftaale babına sokuyoruz oluyor id tere'e bakın id tere'e burada da dil takılıyor dile ağır geliyor ittara'a ve zikri mesela zekere yeskuru e, zekere yani zikretti manasında hatırladı. Zekere hatırladı, ezberledi, hatırlamaya çalıştı. Bu manalara geliyor. Zekere e, iz tekere oluyor bakın. iz iz tekere. Ve zecri, zecir men etmek manasında. Men etti, engelledi, men etti. İz tecere oluyor. iz iz tecere. İşte bunlardan hepsinde ne oluyor? Ta harfi dal harfine çevriliyor. Dere'e oluyor id. İd tere'e idi. İd tere'e ta'yı dala çevriliyor, çeviriyoruz. İd, id dere'e oluyor. İd dere'e. Madem iki harf de aynı dal dal idgam yapıyoruz. İd dere'e oluyor. İd dere'e. Demek ki id dere'enin kökü nedir? İd tere'edir. İd tere'e. Evet. Tabi idde, idde tere'enin kökü de dere'edir. Zekere oluyor iz tekere. Tay dala çeviriyor oluyor iz dekere. Oluyor iz dekere. İdgam da yapabiliyoruz. iz zekere oluyor. İdgam da o zalla dalı idgam yapabiliyoruz. iz zekere oluyor. Zecere de oluyor iz decere. Bakın iz tecere idi. Ta'yı dala çeviriyoruz. İz decere oluyor. Demek ki İzzekere de yine hatırladı manasına geliyor. İzzecere men men oldu yani. Engellemeyi kabul etti. Mesela zecere men etti. Zecere men etti manasındadır. Ee, İzdecere o men edilmeyi kabul etti yani. Evet. İzdecere yani men olundu. Yani engellemeyi kabul etti manasına geliyor. İddere'e ise iddere'e tabi İddere, dere'e o da defetti manasında. İddere'e ise pusu yeri edindi. Kendisine bir pusu yeri edindi. Yani pusuya yatma yeri edindi manasına geliyor. İddere'e. Ve meta kana fa'u ifteale vaven. Bir kuralda ve meta ne zaman ki kana olursa fa'u ifteale, ifteale fiilinde olan bir fiilin fa'sı vaven ev ya'en ev sa'en. Vav olursa, ya olursa veya sa olursa. Evet. Vav yesi. Kulibetil vav vel ya ve Bu sefer o faul fiil çevriliyor. O faul fiil değişiyor bu sefer. Bu sefer ta değişmiyor. İftealenin tası değil. O faul fiil değişiyor. Kulibet çevrilir. El vav vel ya ve sav. O vav veya ya veya sa hangisi ise çevrilir. Neye çevrilir? Ta'en. T'ye çevrilir. Sümme sonra udgimet idgam edilir. Et ta'u fi ta'i ifteale. O T o faul fiilden gelen T o faul fiilden gelen T o idgam edilir. Hangi ta'ya? Fi ta'i ifteale. İfteale'nin ta'sına. İdgam edilir. Nahu itteka mesela. Aslı iyutekayedir. Hani faul fiili vav. Bakın. İyutekaya. Vekayedir kökü. Kökü vekayedir. İfteale babına sokuyoruz. İyutekaya oluyor. İyutekaya. Kuralımıza göre iftealeye gelen ve faul fiili vav ise o vav'ı neye çeviriyor? Ta'ya. Oldu ittekaya. İt ittakaya. Ta'yı ta'ya idgam ediyoruz. Oldu ittakaya. Tabi ittakaya da ittaka okunuyor. Onun sebebini de ileriki derslerimizde okuyacağız. Nakıs olduğu için. Demek ki ittakanın kökü ivtakayadır. İvtakaya, ivtakaya da vekayadan geliyor. İttakanın kökü vekadır. Takva işte buradan geliyor. İttaka, muttaki. Bakın muttaki budur işte. İttaka, yettaki, muttaki. İttaka sakındı manasında. Veka korudu. İvtaka korundu, sakındı. İttaka işte ivtakaya oluyor ittaka. İttaka sakını. İttesere bu da iteseredir. Kökü yesere. Yesere kolay oldu manasında. İ İtesere iftiala babına getiriyoruz. İtesere oluyor. İtesere yayı taya çeviriyoruz. İttesere oluyor. Tayı taya idgam ediyoruz. İttesere oluyor. İttegare de kökü segaredir sagara if if tagara oldum. Sagara yani dişini kırdı manasında. Sagara dişini kırdı manasında. İth tagara ise diş çıkardı manasında. İth tagara tabi bu sayı taya çeviriyoruz. Oluyor it tagara idgam ediyoruz. It tagara oluyor. It tagara diş çıkardı manasında. Çocuk diş çıkardığı zaman diyorlar it tagara diş çıkardı. Kökü if tagare. if tagare. if tagare'nin kökü de sagaredir. Evet dersimiz buraya kadar yeter olsun. İbareyi okuyorum. ومتى كان فاء افتعل صادا أو ضادا أو طاء أو ظاء قلبت تاؤه طاء فتقول في افتح في افتعل من الصلح اصطلح ومن الضرب اضطرب ومن الطرد اضطرد ومن الظلم اظلم وكذلك سائر متصرفاته نحو اصطلح يصطلح اصطلاحا فهو مصطلح وذاك مصطلح والأمر اصطلح والنهي لا تصطلح ومتى كان فاء افتعل ضالا أو ظالا أو زاء قلبت تاؤه ضالا فتقول في افتعل من الدرء والذكر والزجر ادرأ وإذ ذكر وإذ دجر ومتى كان فاء افتعل واوا أو ياء أو ساء قلبت الواو والياء والساء تاء ثم أدغمت التاء في تاء افتعل نحو اتقى واتسر واتغرى